կարծես ավանդույթի է վերածվել մեր բարբերական հանդիպումները, որոնք միշտ նորություն ունեն ինչ որ ու հետաքրքիր ընտրություն, ինչ որ նոր բան։ Այս անգամ ուզում եմ խոսենք եւ Սկյուրի կազմակերպության ձեր, որը նոր եք է, կարելի ասել, մասին, ինչ գործունեություն է ծավալում եւ ձեր նոր կարգավիճակի, մի խոսքով խոսելու ենք ձեր ներկա եւ ապրումների եւ գործունեության մասին, որը միշտ բուրն է ու միշտ ակտիվ։ Միշտ զարմացել եմ նման մարդկանց վրա, ինչպես են կարողանում ամեն ինչ հասցնել։ Ողջունում եմ ես այդ բոլորիդ։ Իհարկե իհարկե ուրախ եմ կրկին հանդիպելու համար, ուրախ եմ նորից սկսվելու եւ այն էներգիայով փոխանցվելու, ինչը կա իմ մեջ, ինչը շրջապատում է ինձ անընդհատ եւ ինչը անընդհատ ես փորձում եմ գտնել, եթե հանկարծ բալանսը պակասում է, ես փորձում եմ գտնել։ Եվ ես միանգամից արդեն պատասխանեցի ձեր այն հարցին, թե որտեղից եմ հասնում, որովհետեւ սկզբունք է կյանքում անել այն, ինչ սիրում ես։ Ես միշտ խոսել եմ դրա մասին եւ հիմա էլ կավելացնեմ, որ միշտ կյանքում զբաղվել եմ նրանով, ինչ սիրում եմ։ Երբեք չեմ արել ոչինչ աշխատանքի, բարձր անունի կամ կոչումի համար, ընդհանրապես։ Ու դա ինձ օգնել է կյանքում միշտ լինել էներգիավլիքը եւ միշտ ստեղծագործել։ Ու դա գալիս է ներքին հոգեվիճակից, երբ ներսում ամեն ինչ լավ է, դու հասցնում ես ամեն ինչ եւ չես էլ հոգնում։ Ֆիզիկապես հոգնությունը չի երևում ընդհանրապես, եթե դու ներքուստ հոգեպես բավարարված ես, քեզ լավ է զգում ու դրանից բխում է, որ դու անընդհատ փորձում ես նոր բաներ ստեղծել եւ իհարկե էներգիա տեղն է։ Իհարկե հեշտ չէ ամեն ինչ հասցնել այն առումով, որ հիմա արդեն ընտանիք, նոր կարգավիճակ, բայց այդուամենայնիվ ակտիվությունը չի պակասել, ընդ որում միշտ շարժման մեջ աշխատանքից է նաեւ էներգիան գալիս։ Առաջին հերթին ընտանիքից է գալիս, քանի որ երբ բոլոր ամուսնանում են, սպասում են, որ շուտով կվերջանա այդ գործունեությունը, կիսատ կմնա ամեն ինչ, ինչ որ սկսված է, բայց երևի կյանքում հաջողակ մարդ եմ, որ ճիշտ որոշումներ եմ կայացնում եւ միշտ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում եմ հայտնվում։ Փորձություններ իհարկե լինում են, բոլորիս կյանքում է լինում են անպայման, բայց ընտանիքիս հարցում իսկապես շատ երջանիկ եմ, որովհետեւ ունեմ այնպիսի ամուսին, որը քաջալերում է, որը քո կողքին է, որը ինչ որ պարտականություններ իր որակ վերցնի, միայն թե դու գնաս առաջ, որովհետև նա գիտակցում է, որ եթե այս մարդը անին կանգնում է, ինչ որ բան չի անում, ուրեմն իր մոտ ինչ որ բան այն չէ։ Առաջին հերթին ամեն ինչ ընտանիքից է գալիս, հետո սիրած աշխատանք, սիրած զբաղմունք եւ ամեն ինչ հասցնում ես իհարկե։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք ընտանիքի բարելավում, այսինքն բալիկ ենք, սպասում մեր առաջնակին, բայց դա նույնպես չի խանգարում Արդեն նշեցի ինչի համար, որովհետև կա ճիշտ ընտրված ընտանիք, կա ընտանիքի ճիշտ գաղափար, ճիշտ սկզբունքներ, ճիշտ մոտեցումներ ամեն ինչի հանդեպ, եւ դրա համար էլ չի դադարել ակտիվությունը, դեռ նոր ծրագրեր կան, նոր մտքեր կան, որը լինելու է։ Մենք արդեն 1 տարվա պլանավորում ունենք, ինչ է լինելու մի տարվա ընթացքում եւ անպայման դա լինելու է։ Մի փոքր պատմեմ Սկյուրիկի մասին, հետո արդեն այդ պլաններին կան։ Որպես նորություն Սկյուրիկն է իհարկե։ Սկյուրիկը ինքը գաղափարը միջև ամուսնանալն է սկսել սկսվել, այսինքն դեռ 14 թվականից, 15 թվականից է սկսվել։ Իմ մոտ սերկալ երեխաների հանդեպ եւ ես փորձում եմ ինչ-որ կերպ նրանց առօրյան փոխել, նրանց օրոտոն դարձնել, ծննդյան տարեդարձները եի փորձում գեղեցկացնել ծաղկացուի կերպարով եւ զգացի, որ դա իմն է։ Այսինքն ես միշտ պետք է երեխաների հետ լինեմ, միշտ շփվեմ նրանց հետ, հասկանամ ինչ են ուզում նրանք այս կյանքից։ Եվ այդպես արդեն տարիներ շարունակ աճելով, աճելով, քանի որ ես հա չեմ սիրում միտեղ կանգնել, արդեն ծառայություններ պետք է ավելանային։ Եվ 16 թվականից մենք արդեն սկսեցինք ուժ մտածել այս գաղափարի շուրջ, ստեղծել մի կազմակերպություն, որը տարբերվում է, որը առաջարկում է սպասարկման բարձր մակարդակ, պատասխանատվություն բարձր, բարդաճանաչություն, երբ հաճախորդը հաճույք է ստանում նախ բարևելուց, խոսելուց, եւ իհարկե ծառայության որակից։ Եվ մտածեցինք մանկական ինչ-որ ծրագիր անել Արցախում եւ մութերոսներից սկսեցինք, փորձեցինք մութերոսները գտնել, գնացինք մութերոսները, փորձեցինք ինչ-որ նոր ծառայություն անել։ Եվ ստացվեց, տեսանք, որ լավ է, ստացվում է, կարողացանք ներդրում անել եւ նոր կերպարներ ստեղծել, ելի տարբերվող կերպարներ եւ փորձում ենք այդ ամենի միջով բարիություն սերմանել, ոչ թե սա բիզնեսը գումար աշխատելու միջոց, այլ առաջին հերթին դա ինչ որ բան փոխանցել այն միջավայրին, որտեղ դու գնում ես այդ քո լույսը, քո ջերմությունը տանես այդ ընտանիքները եւ իսկապես փորձես իրենց ուրախությունը կիսել իրենց հետ այդ օրը։ Եվ հարկաստո մենք արդեն ունենք բավականի կերպարներ, նոր ծառայություններ ենք անում Սկյուրիկում, ինչի ընտրեցինք հենց Սկյուրիկ։ Դա իմ ականունն է, որովհետեւ ես ինքս աշխատասեր եմ, միշտ բրբտող եմ, Սկյուրիկի բնավորություն ունեմ։ Այնքան ինձ նմանեցրեցին Սկյուրիկին, որ մենք անընդհատ լսում ենք Սկյուրիկ, Սկյուրիկ, Սկյուրիկ։ Այդպես որոշեցինք, որ մեր կազմակերպությունն ինքը պետք է շատ աշխատասեր լինի, ինքը մեր կերպարը պետք է ունենա, ինքը բարտաճանաչ պետք է լինի, իր պաշարները միշտ պետք է հավաքի, այսինքն այն ինչ որ Սկյուրիկն է անում, եւ որոշեցինք հենց այդ անունով կնքել ու սկսեցինք մեր գործունեությունը։ Իհարկե, կայքը ջնոր է բացվել, մարդիկ նոր են ճանաչում Սկյուրիկին, բայց դրա արմատները ավելի հետին տարիներում են թաքնված, մեծ փորձ կա արդեն եւ գիտենք ինչպես ինչ պահանջարկա մեր շուկայում, ինչ պետք է անենք, որպեսզի բավարարենք ամենակմահաճ հաճախորդի սպասելիքները։ Կլինեն երևի ավելի սիրված կերպարներ կամ ինչ-որ տեսակ ծառայությունների այդ խաղերի, չգիտեմ, այնինչ անում են։ Իհարկե, այս պահին մենք թղթաշոու ենք սկսել Արցախում, որը տարբերվող է, ինչ նորություն է ու չկա այստեղ։ Ճիշտ է, փորձում ենք կրկնօրինակել մեզ ավելի վատ որակով, բան, բայց տխուր բաներից չխոսենք։ Մենք առաջարկում ենք թղթաշոու, որը էմոցիա է, որը էներգիա է, ու ոչ միայն մանկական կանետ է, նաև սպասարկում ենք արդեն մեծահասակներին, մամաներին, պապաներին, նաև հարսանիքներում նորաստեղծ ընտանիքներին մենք այդ ծառայությունն ենք առաջարկում, որովհետև սպիտակ հարսի շորի հետ սպիտակ թղթերը իրանք ուրիշ էֆեկտ ունեն ու շատ գեղեցիկ է նայվում, նաև գեղեցիկ ֆոտոներ է ստացվում դրանից հետո։ Նաև հակաստրեսային ինձ թվում է իհարկե։ Իհարկե, եթե կա գեղեցիկ երաժշտություն ապրելու, ռիթմիկ երաժշտություն եւ կա լիքը թուղթ ու դու թավալվում ես թղթի մեջ, իրար վրա եք լցնում, խաղում եք թղթերով, ապարում եք թղթերով, թղթերի մեջ, թղթերի տակ, թղթերի վրա, որը իսկապես նա բացատրելի է։ Մենք նախորդ մտածել ենք 15 րոպեանոց շոու անել, բայց շոուն ձգվում է 40 րոպե, որովհետև թե փոքրերը եւ թե մեծերը թղթերը դժվում են այդ էներգիայի տակ ու ոչ մեկ չի ուզում դուրս գա թղթերի մեջից։ Իհարկե հաճելի է, երբ չարչարվում ես մտածում ինչ նոր լավ բան անես ու արդյունքը տեսնում ես ու արդյունքը գոհացնում է, շատ ուրախալի է դա անընդհատ նոր գաղափարներ են լինում։ Հետաքրքիր է որտեղից են դրանք ծնվում։ Եթե ես ներքուս երջանիկ եմ ինձ զգում, բավարարված եմ հենց այդտեղից։ Կարծում եմ դա չես կարող մասնագիտորեն ձեռք բերել, դա մարդու մեջ պետք է լինի, իր ներսում պետք է լինի թե երեխաների հետ շփումը, թե այդ հոգեբանությունը, դու կարող է ամենաթույն ծառայություն առաջարկես, բայց դու չիմանաս թե դա ինչպես մատուցես, ինչպես ներկայացնես հանրությանը, եւ քարած աշխատանք ուղակի 0 կլինի։ Այսինքն դա փուլեր են, դա փոքր-փոքր լեգոների նման հավաքված մի մեծ շինություն է, ամեն մի ծառայությունը, որ ամեն հաճախորդ պետք է յուրովի սпасարկես, ծրագիրը յուրովի մտածես, որ ցույց տաս մարդկանց յուրահատուկ լինելը։ Հենց ներկայիս աշխարհում դա դե ամենակարևորն է ու բիզնես գաղտնիքներից գլխավորն է դա, որ դու պետք է ամեն հաճախորդի եսը բարձր պահես ու իրան յուրովի ծառայություն մատուցես։ Ժամանակակից աշխարհում երբ թվում է այս թվայնացման դարում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման եւ այլնի, բայց այնուամենայնիվ այդ ամենի տակ ինձ թվում է երբեմն, որ մարդու մենությունն է ինչ որտեղ ու իրական շփման, իրական ուրախությունը իրար հետ կիսելու կարիք շատ կա, նաև նման ձևով։ Իհարկե, ցանկացած երեկույթների ժամանակ ինձ թվում է, երբ հավաքվում են երիտասարդները, իրանք փորձում են կիսվել իրար հետ ու միշտ պետք է զվարճանք ապահովել։ Կարծում եմ այս ոլորտը այն ոլորտն է, որը միշտ պահանջարկ ունի, միշտ քեզ դիպում է նոր բաներ մտածել։ Եթե դու ոլորտի մեջ ես, դու չես կարող տարիներով նույն ծրագիրը անես, տարիներով նույն ծառայությունը մատուցես, դու ինքդ ես փոխվում եւ հարմարվում ես այն շրջապատին, որը կա ու ինչ որ պահանջում է քեզանից։ Մշտապես շփում կա երեխա սերիալների հետ երևի դա է պատճառը նաև որ հետևում էր էլեմենտար օրինակ ինչ մուլտեր են սիրում ինչ մուլտ հերոսներ նրանց հիմա կհետաքրքրեն թեև ես հիշում եմ որ դուք թաթիկներ կենտրոնում բարի սովետական մուլտերի կողմնակից եք իհարկե կենտրոնը հիմնվել է դրա վրա եւ 90%-ից ավել սովետական բարի մուլտեր են որոնք երեխաների մոտ իսկապես տեսնում ենք արդեն, երբ տարիներով աշխատում ես, աշխատանքի դարձունքը երևում է երեխաների վրա, բայց վերջերս նաև մցրել ենք ուսուցողական մուտեր նույնպես, նաև շատ ենք օգտագործում գիտահետազոտական վիդեոներ, իհարկե սահմանափակ ժամանակով, օրվա մեջ 10 րոպեից ոչ ավել, որովհետև փորձում ենք ամեն ինչ իրական տեսնել եւ ոչ թե փնտրել համացանցով, դա այնքան էլ ընդունելի չէ, հատկապես որ հիմա երեխաները կախվածության մեջ են համացանցից Մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, լսում ենք ինչ-որ ինֆորմացիա, գնում ենք դա իրական ընտրելու։ Ու դա մեր սկզբունքներից է, որը պահպանվել է այսքան երկար ժամանակ եւ նաեւ նշեցի որ մենք արդեն մի տարվա ծրագիր ունենք ինչ է լինելու հետո չնայած բալիկը պետք է ծնվի այս ընթացքում իր խնամքի ժամանակ ավելի շատ պետք է դրամադրենք բայց ամեն մասնակետ պետք է նաեւ ունենա շատ ուժեղ որակավորում դիմամի տարվա ծրագրով կրթությունն եմ ստանում իհարկե ամուսնուս շատ մեծ աջակցությամբ մի տարվա ընթացքում պետք է անընդհատ սովորել, սովորել, սովորել, որպեսզի վերջում Մոնտեսորի զարգացման Մոնտեսորի ծրագիրը, ես պատմել եի դրա մասին, կրթական ծրագիր, հիմա որոշել ենք, որ պետք է այդ միջազգային որակավորումը անցնենք։ Հիմա քաղաքներ ենք փնտրում, որտեղ է ավելի հարմար, որտեղ են լավ դպրոցներ, որտեղ է կրթության որակը բարձր։ Խոսեցիք իրականում երեխաներին շրջապատող աշխարհի հետ ծանոթացնելու այդ միտման մասին։ Ես հիշեցի, որ վերջերս հենց մասնագետները իրենք են ձեզ այցելում եւ հատիկների սաները ծանոթանում են մասնագետին անձամբ։ Իհարկե, մենք ունենք հատուկ հյուրեր, որովհետև երեխաների հետ միայն կարդալով կամ ինֆորմացիա տալով չեն կարող սահմանափակվել։ Դրա համար պետք է իրականում այն փնտրենք եւ նաեւ հյուրերին ընդունենք մեր կենտրոնում։ Ոստիկանի հետ ծանոթացանք, ջութակահարի հետ ծանոթացանք, Վարշավիր կանչեցինք, իրանց հետ ծանոթացանք, երեխաները անձամբ զգացին, շփվեցին նրանց հետ, տեսան իրենց գործիքներ ինչով են աշխատում։ Հենց երեխաները գեղեցկացան մեր Վարշավիրների գեղեցիկ ձեռքերով եւ իհարկե հատ հաճելի էր եւ կրթական էր ու դրանք ավելի լավ են տպավորվում երեխաների մեջ ու մնում են նրանց մեջ։ Եթե նրանք կենտրոնում կարել են սովորում, համ նրանք զարգանում են իրենց մոտորիկան է զարգանում ու դրան զուգահեռ նաեւ նրանք կարել են սովորում վերջապես։ Եթե մենք երեխաների հետ աղցան ենք պատրաստում, ուսումնասիրում ենք մրգեր բանջարեղեններ, իրար հետ կտրատում ենք, տախանում ենք, իրար ինչ որ բան ենք ստանում։ Իհարկե նրանք կյանքում համայթ հմտությունն են սովորում, նաև սովորում են առողջացնվել եւ իհարկե օգտակար է։ Մենք երեխաների հետ արդեն սովորեցինք, որ խանութից գնված չիփսերը վնասակար են ու նրանցից ոչ մեկ չի ստիպում ծնողներին գնել։ Ինչպես արեցինք դա։ Մենք իրար հետ կենտրոնում իրական չիփսեր պատրաստեցինք, իրական կարտոֆիլից առանց որևէ հավ հավելումների եւ նրանք տեսան, որ իրականը ավելի համով է, քան նրանք գնում են խանութից եւ դրանից հետո նրանք տանը բոլորը բոյկոտել էին ոչ էլ մեզ համար չիպսեր չառնեք ամենալավը տան պատրաստածն է օգնողների զանգերը չէին դադարում այս ինչ է կարեմ մեր երեխաների հետ ինչպես եք համոզել մենք տարիներով չարչարվում ենք չի ստացվում նույնիսկ մեծահասակներ էին գրում ինձ զանգում թե բաշուր տասեք ձև մենք է տանը փորձեինք որովհետեւ մենք էլ կախվածության մեջ էինք չիպսերից այդպես է տակրկի պատմություն եւ մենք անցանք այդ փուլը։ Իրական ծանոթությունը մի ուրիշ էֆեկտ էլ ունի, ինձ թվում է հնարավոր է թեկուզ շատ փոքր են դրա համար երևի դեռ երեխաները, բայց հնարավոր է նաև, ասենք մասնագետների հետ ծանոթանալով դուր գա նրանց ինչ որտեղ իլրի մեջ է մեծանում ես մանկության երազանք տես իրագործումի վերջո։ Իհարկե, այդ մասնագետը ցանկանան դառնալ ու իրագործեն, չի իմացվի։ Իհարկե, մեր կենտրոնում, քանի որ մենք այն գաղափարն ենք սերմանում, որ երեխաները ազատ են, իրենք պետք է ընտրեն իրենց մասնագիտությունը, իրենց հավանածը, իրենց սիրած ու նրանց առաջնորդներ ենք մեծացնում, ոչ թե բարձու աշխատողների գաղափարով կամ որ լավ սովորի, որ անպայման բժիշկ դառնաս, այսինքն սերմանել չկա, որ դու կոնկրետ սա պետք է դառնաս կամ ուսուցիչ պետք է դառնաս, այլ մենք փորձում ենք ամեն ինչ նրանց ճանաչեցնել, որ իրենք իմանան ինչ կա աշխարհում։ Եթե նրանց ընտանիքում կամ նրանց ականջին անընդհատ բժիշկն է, այդ երեխան արդեն իր մեջ հրճակելու է, որ ինքը բժիշկ է դառնալու եւ վերջ, որովհետեւ նա չի ճանաչում ուրիշ մասնագիտություն։ Իսկ հիմա նրանք ունեն մեծ հնարավորություն ճանաչելու եւ արդեն հասուն տարիքում նրանք ինքնուրույն կկարողանան որոշում կայացնել եւ ընտրություն անել, ինչ են ուզում դառնալ։ Հետաքրքիր բան ասցիք, առաջնորդ ենք մեծացնում։ Իսկ թվում է ժամանակակից երեխաները հենց ներքուստ ունեն այդ բոլորը, այդ առաջնորդի ունակությունները, հատկությունները։ Պարզապես պետք է զարգացնել երևի։ Իհարկե, հիշում եք, որ ես պատմեցի, նոր էլ նշեցի Մոնտեսորի զարգացման ծրագրի մասին, կրթական ծրագրի։ Գլխավոր առաքելությունը ո՞րն է՝ չկոտրել երեխայի եսը, չկոտրել նրա ներսում այն մարդը, որը կա։ Եթե դու նույնիսկ ուզում ես նրան դաստիարակ եւ ինչ-որ բան սովորեցնել, դու նրան հնարավորություն տուր ընտրելու։ Ինչ է նա ուզում։ Ոչ թե քոխել, քով դաստիարակիր, քո քարակուսի մտածելակերպով կտրիր նրա ուղեղը քարակուսի սարքիր, ոչ մեկին օվալ է, մեկին երանգյուն է, դու իրավունք չունես նրանց կտրելու, սահմանափակելու։ Ու եթե այդ սկզբունքը պահպանում ես, իհարկե երեխաները արդեն պիեսը ձևավորված է, մեծանում են ու դա արդեն փրկում է լիքը խնդիրներից հասուն տարիքում որովհետև մենք ճանաչում ենք բազում մարդիկ, որոնք դեռ չեն կայացել, բայց արդեն հասուն տարիք ունեն ընտանիք, բայց դեռ նրանք կայացած չեն։ Ծնողների սխալներից մեկն է դա երևի։ Իհարկե, այդ ենթարկեցնելու ինչ որ ցանկությունը կամ ինչպես իրեն դաստիարակել են, փաստ չի որ ճիշտ են արել, բայց այդ նույնը կիրառում է իր երեխայի հանդեպ։ Դա խնդիր է։ Մի փոքրիկ կենտրոն չի կարող իր վրա վերցնել ամբողջ քաղաքի կամ ամբողջ հասարակության մտածելակերպի փոփոխությունը։ Իսկ թվում է դա ավելի շատ պետական ինչ որ ծրագրեր միգուցե լինի։ Չնայած հիմա ես տեսնում եմ մեծ ուշադրություն պետության կողմից նման ծրագրերին, թե եսի ձևավորում, դասընթացներ են լինում, օգնում է երիտասարդներին կայան անգտնեն, իրենց ավելի ազատ լինեն, աշխարհ հայաց ավելի մեծ լինի։ Կարծում եմ փորձում են ինչ-որ բանով օգնել մեզ, բայց այն մարդով ձգտում ունի նա հասնում է նման դասընթացների, նման ֆորումների կամ կոնֆերանսների, բայց մարդիկ էլ կան, որ այդպես հարմարվել են, որ ես չկա, ոչինչ չկա, լավ է այսպես ապրեմ, գլուխս դի չանգիս, այդպես։ Այսինքն էլի մարդուց է գալիս։ Ինչքան է փորձես փոխել, հնարավոր է չստացվի։ Համենայն դեպս մի բան հաստատ է, որ հիմիկվա 2-3 տարեկան երեխաները կտարբերվեն էապես իրենց եւ մտածելակերպով, եւ մտքի խոսքի ազատությամբ եւ ճկունությամբ իրենց հասարակության մեջ։ Չես կարող 100%-անոց պատասխան ասել, որովհետեւ դու չգիտես նամի հասարակությունից ինչպիսի հասարակություն կլինի կամ ինչպիսի շրջապատում կհայտնվի, որ 100%-անոց այդ ձևավորումը ստացված լինի։ Միգուցե մանկապարտեզում ես ձևավորումը շատ լավ լինի, դպրոցում ուրիշ մարդկանց հանդիպի, ուրիշ մտածելակերպի երեխաներ կամ ուսուցիչներ կամ գուհում ուրիշ համակարգի հանդիպի եւ խառնուրդ լինի այդ ամեն ինչը։ Բայց ինձ թվում է ճիշտ այն միտքը, որ հիմա ավելի ես ձևավորված են երեխաները, ու ավելի պահանջատեր են, ավելի պահանջկոտ են եւ կարծում եմ մենք լավ մասնագետներ կունենանք հետագայում ավելի խելացի, ավելի փնտրտուքով լեցուն, ավելի կյանքով լեցուն մարդիկ են սպասվում, ապագա է սպասվում ձեզ ցանկանում եմ նույն լավատեսությունը ունենաք ինչպես հիմա եւ բալիկ ունենալուց հետո այդ էներգիան ավելի շատաներ կարծում եմ այդպես էլ կլինի, ակտիվությունը չնվազի եւ նոր գաղափարների պակաս էլ երբեք չլինի, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն։ Իհարկե մեր բոլոր զրույցները վերջանում են լավատեսության միտումով եւ ես ուրախ եմ որ ինչքան էլ ֆիզիկապես հոգնած լինես կամ ինչ էլ որ պատահի, ինչ խնդիրներ որ լինեն, այդ լավատեսության մի շողը մտնում է ներսումս եւ անհաջորդ առավոտյան աճում է նորից ու մեծանում է եւ հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։